Ba, zergatik, ebe, gertatu baitzen erriko eh, pesteetan hor eh, joan den uh, eh, horzan. Bestakari, be, mazteki bat, e, bortxatu izan da, eta beraz, pentsatu dugu, gedoztik, ebe, erriko jende batzuekilan, gehi elkartekilan, e, e, eta erriko etxak, ez ginila hori hortan utzi behar, eta behartzela, salatu, eta hori, eta behar ginila, lako ekintza bat, edo, zerbait antolatu eta mm, eta beraz e, delako antolaketa hori nau eh, batean eh, gertatuko da. Eta or, eh, atxale bat antolatu dugu, horren salatzeko eta gehiago gero prebentzio eta sensibilizazio memento bat izaiteko gisa. Uh, mementoan ez zen inkesta biztanena abiatu zela, eh, bada berridik, horren berridik? Berridik eh, ez dugu inkesta, inkestak segitzen du, hori badakigu segitzen duela, baina ez dugu sunik eta ez berridik mementukotz. Uh, ara, eta inkesta bada, beraz, eta inkesta horren emaitzak agian, guk uh, espero dugu emaitzak ukanen dituela, eta gero... Be, justiziak bere lana ginen duela, diakinez, uh, eh, inkastea gina dela, bortxak eta bat tiburuz. Eriko bai, bestetan, bera, zer duzu mezala gertatu zen? Bai, uh, lau batetik uh, igandeko gauean. Eriko bai, etxe batek, ora, parte hartzea ere olako mobilizazio batean, gestu azkarra iduridu, uh, emaiten baitu, ere, hemen uh, babestuak girela, erritipietan, eta hori bakarrik gertatzen dela, baina nondarrean, oartzen gira ez ez? Hori da, hori bera, Hala pentsatu dugu, ginin pentsatzen gure erritik, gure bezalako erritik batean gertatzen altzela olako, olakorik, eta bazkenian ba, eta zen maleruski gertatzen da, eta denetan gertatzen alda, eta eh, nahi ginin, uh, nahi dugu, ere, uh, piskat esplikatu den darteari, uh, nu nahi gertatzen aldela, eta dugula pasatzea tusten al, eta behar dela salatu, eta behar dira ekin zabatzu egin hori buruz, eta ba, prebentzioa egiteko, eta herrietan egiten diren animazio edo pesta izan dadin prebentzio hori beti segidezan eta beluzarako lan bat izanen da zego gira, baina uh, uh, zerbait egin bederen uh, norbait uh, senitzen bada edo gaizki senitzen bada bestaratian edo edo zoin animazio batean, ebe ukandezan norbeit uh, eh, delako animazio edo beste hortan, ebe aipatzeko edo, edo, eh, zerbait seinitu duela, edo norbeitek uh, eh, galera batzu edo zer gauza batzu eran dizkiola, eta hori prebentzio gisa, eta elkartekilan ere lan bat sensibilizazio lan bat eta izen dezaten ebe, pesta guziz edo, edo animazio guziz norbeit hortaz ardura ukanen duela. Ara, espiritua hori da, eta eh, lau bateko eh, ekin zauri ditake, be, abia pondu bat, eh, gero segitu behar dena, be, egun guziko bizian, eh, ez baita hortan utzi behar, eh, behin gertatuta eta gian ez da gehiago gertatuko, baina ez da hortan utzi behar, bada segitu, behar da segitu, egun guziko bizian eta erriko bizian. Mm -hmm. Bon, justoki haipatuko dugu, eh? programa berdin, bai. bostetan bai. abiatuko da? Bostetan abiatzena, bada boxa edo box defensa kurtsu bat emana dena, hor, Zerri kariko, hemen den uh, FTT elkarteko kide batek, uh, emanen du alako defentsa kurtsu bat, erakusteko diender nola behar den uh, diokatu, euh, defentsa hori, uh, edo defentsa defendateko, uh, bortxak eta, edo, bonda gehiago erakusteko, bon badira, badirela olako kurtsuak eta horiek ere, ortaik ere pasten aldela. Gero seietan, ebe izanen da, euh, elgarretaratzea, eta hor, uh, Eh, salatuko dugu uh, dugu bestetan izan den eh, botxaketa, eta hor, bon, persoena batzu mintzatuko lehia. Eta gero zazpitan uh, badugu ere dantzabat, uh, pauetik heldu diren emazteki talde batek emanen dauku uh, tande huldi da juju kompania, emanen dauku dantzabat, le cri du silence, edo isiltasuraren uiua, uh, edo ez dakit nola berten itzuli, eta uh, nun uh, belotu lotua dena, bistan dena gaiari eta biziki horren erdi bat irauren dena, eta biziki berra omen dena, muimendu eta ikusgarria erakusten duena gai goi buruz. Gero zazpita erditan uh, alda ostatuan uh, izanen dira lako prebentzio zintzu bustitze bat, uh, eta orkestuko eh, dugu ere uh, eh, ostatuko telebistetan uh, dokumental bat gau osoan uh, itzuliko dena, piskat prebentzioa buruz, eta izanen dira lagoko zentzilibizazio uh, ekintza batzu, atelier batzu, Erakusteko, nola, nola egimear den, de diskriminazioa di buruz, bortxaketeri buruz, edo inderkeri buruz, eta zer egimear den, eta nola Eh, elkarteak bereziki behar diren autolatu uh, eh, gai hori kontutan hartzeko. Eta gero, ba, segita, segitako, segituko du, ere musika eta uh, izanen da dintxibator musika tropikala eta feminista emanen duena, eta besta segitzeko gizan, bainan gai hori untza ipatuz eta aski utza landuz abia puntu bat izan dadin. Eta gio, urtean zehar, mentuaz, eh, prebentzio mota bat, ere, eh, abiatuko da, erriko eh, etxarekin. Eta gero, ideia da, ba, horrekin intuko disarta batzu, namizan, eta afisa batzu, eta errian izanen diren animazio edo bestaguzietan guzietan, ebe afitxa horiek afitxatuak izanen dira edo ostatuetan, edo edo edo salaetan, edo, edo trinketean, edo nitakita zer lekutan. Eh? Eta izanen dira edo t-shirtan demanen dituzten jende horiek, elkarteko edo antolaketan parte hartzen dute, eta izanen dira de person refuz nahi basu, zerbait senitzen dela edo gertatzen aldela edo presuna batek nahi balimadua ipatu zerbait, ebe presuna horiek horri izanen dira ekintza guzitan. Alako segira bat ukan ezan eh, gure be, laun bateko kintza horrek urte guzian eta urte guziz ez dadin gehiago lakurik erdatu.